Fejn sejra dal-ħin me? U x'jafek x'qatta tajtni? Tista' tgħidli x'kont qed tagħmel fid-dlam? U tajt mhux nilab noli? Naħseb aħjar tajt li jien x'kont qed tagħmel mixja fid-dlam ħafja u biżżarbun fidejk. Għandi bżonn noħroġ. Allura lili ma tafżanix. Ara l-vera inġbinta. Jien xex? Mela għax qed noqgħod hawn, għandi noqgħod intik rendi kont ta' kull ma nagħmel. Wara kollox, Int ma ndemmjajtx ruħek tgħidli fuq l-għażiż Charlie, kelli nsir naf mingħand in-nies. Imbagħad int tippretendi li jien ninfurmak b'kull pass li nkun ser nagħmel. U ħallina minnek, Rose. Ma ndaħqux nisbina! Fejn sejra? Mhux affarik! Għada ngħidlek, imma għalissa ma nistax. Ara tlaq. Mhux suppost għandi ndum. Min jaf Max x'qed jagħmel? Sew smajt jien. Semmejt lil Max, jaqgħu. Jaqgħu xiex? Trid li tirranġaw, hux, issa nirranġakom jien. Isma', trid ma tirranġanna xejn. U ejja, ammetti li trid li tirranġaw. X'għedt int? Ammetti hux, wara kollox, li taħfer, mhux ġufija. Ara ma naħslekx b'dan il-kafe u malaj ngħidlek kemm jien dgħajfa. U le, Ma rridx nirranġa ma' Max, tant kemm ma rridx nirranġa miegħu li faddalt 200 ewro għar-rigal tiegħu u sejra nonfoqhom issa, kollha ħwejjeġ, issa stess! U qabel ma nkun infaqt kull ewro minnhom ma nitlaqx minn hawn. Ma kif għadhom ma ġewx dawk? Iva jqafdur mal-kamra kollha mer, ejja poġġi bil-qiegħda. U mela jien għandi paċenzja noqgħod bil-qiegħda bħalissa, qed iħossni qisni qiegħda fuq il-molol. Hekk sewe, jien hawn inkwieta u lażi żewġ ġituru l-knisja jiġbar flus bil-kop u jixali fix-xamat. Eh, iva bilħaq, għax issa ħapos ġużi s-sagristan hux. Iva, għax id-dejja ma jagħmel xejn qal, minn minn dolaw.